ta in dotera te spoleos en tos te spoleos plateia e si lithostrotoi agorai en tisi polesi ai e stoas e cousai kai hoi steno poi de mosia oi emata estin en meso e te ho naos he to buleuterion to emporion amphita teike kai pulas he hoplotheke hosito bolon pandocheia, optaneia kai ta kapeleia to theatron to nosokomeion en apopatois a fedrones kai to en proto e purgo e horologion estin kai ton fulakon oikesis en plateais freata estin. Hopotamos e to reithron ten polin diarun run sum ferei prostoton rupon afai He Acropolis en acro tes poleos topoe estin.